Murmex cae peristera. Murmex dipsesas, catelthon eis pegeen, parasureis hupo tu reumatos apepnigeto. Peristera de tuto theasamene, clona dendru perielusa, eis ten pegeen eripsen, e hu cae cathisas ho murmex diesothee ix eutes de tis meta tuto tu sacalamus sunt theis to ten peristeran sulla bain e ei tuto do murmex cos ton tu ix eutu poda edaken hode algeesas tus te calamus eripse cae ten peristeran autica fugein e poiesen. Ho, muthos, de loi hoti dei tois eu ergetais charin apodidonai.